Eneri Zabaleta egunon? Bai, egunon zuri ere. Beraz, zurekin, aipatuko dugu egan bezala, eh, altsasiako kasua, altsasiako kolektibitate berria, Egan behar da, bi departamenduak beraz batu direla, eta hori plantan ezagir dute be aurten, 2008 bateko urtagilaren lehenetik goiti, gehan edo gin garaia eta gin beherak eh, batu dituzte, eta kolektibitate Europak izenaren eh, pean beraz sortu dute instituzio berria. Zer da zuzen e, eh, kolektibitate hori? Bai, e, kolektibitate hori pixka bat egitura bitxi bat da edo paradoxikoa da. Alde batetik departamendu bat da, hor izan zituzten ez da bai da eh, askisakonak ze forma eman martzitzaion eta ba, estatuak nahi zuen departamendu bat izan zedin, beraz ba, lehen bi departamendu ziren lekuan ba, fusionatu dira eta bat egin dute, Baina ez da era bat besteak bezalako departamendu bat, beraz pixkat departamendu berezi bat da, Batik bat, departamentuek normalean kudeatzen ez dituzten eh, eskumen batzuk jaso dituelako uh, departamentu berri hor. Mm. eta gainera berezia da ere, ez du departamentu izena, baizik eta Europar kolektibitate izena du. Baizan bai, dako Europar kolektibitatea zer bat ikusteko Europarekin? Badu simboliko simbolika bat, zeren azkenean kolektibitate hori eman diote ardura mugaz gaindiko ahemanen eh, buru izateko. Badakigu ba, alsatziak alemaniarekin eh, Ba, aheman eh, sakonak dituela, badago e, eh, Alsazia Alemaniaren arteko euroeskualde bat, hemen eh, euroeskualdea dugun bezala, eta ba, hori Alemaniarekin bai mediko, eh, medikoaldetik, lanaldetik eta bo, aldetik ere bai, lehen alsatziako eskualdeak kudeatzen zuen, baina ba, alsatziarrak pixka bat kesu gelditu ziren, Bimela amalauan, François Hollandek matpam legea pasarazi zuelarik, eskualde hori desagertu zelako eta ekialdeko eh, mega eskualde batean sartu zelako, eta orduan pixka bat, egen gelditu ziren, alsazia egen, ez, haien berezitasun hori Alemaniarekin dituzten zubioiek egiteko, eta orduan ba, eskakizun hori alsaziako egitura berria usortzeko eskakizun hori ere, horregatik ere egin zuten, pisu handia izan zuen, Alemaniarekin ez dituzten horiek eh, eta ba, eman diote eskumen hori, eta izenean ere, nola baitean nahi zuten markatu simbolika hori eh, Alemaniarekin duten e, hori. Mm, Oan justuki, zer eskumen, zer kompetentzia badu egitura horrek, kolektibitate Europa horrek? Kolektibitate horrek, ba, departamenduaren aritik, departamenduak kudeatzen dituen Ba, eskumenak kudatzen ditu, edo zein departamentuko ezala, raz nagusiki departamentuek gaur egun politika sozialaren inguruko eskumenak dituzte, horiek dira e, nagusiki dituztenak, baina eh, horregatik egiten nuen, ba, pixka bat eh, egitura berezi bat zela, kolektibitate hori sortzeko legea baliatu dute, lege gilak baliatu du, du ba, aukera hori, beste hainbat eskumen emanteko. E, aipatu dugu bat, mugaz gainiko ahemanena, berez hori e, eskualdeen eskumen bat da baina hor, ba, alsatziako egitura hori eman diote. E, beste eskumen berezi batzuk ere e, eskuratu ditu adibidez e, errepideen kudeaketa, estatu mailako errepideen e, kudeaketak ere ba, berak Eh, kudeatuko ditu eman diote ere aukera bat garapen eskualde bat sortzeko, garapen kontseilu bat bakatu sortzeko turismoan ere bai eskumen berezi batzuk eh, eman dizkiote eta eh, agian e, Euskal Herrian osona gehiago duen ere bai, elebitasunaren inguruan eta batez ere alsazieraren irakaskuntzaren baitan, ba, bai, eskumen bat baino gehiago, papere bat eman diote, eta ejan dute ba, egitura hori izango dela pixka bat ba, alsaziraren irakaskuntza kudeatuko duen, fen kudeatuko duena edo alsaziraren irakaskuntza bultzatzeko izango den egeferente bat eta alsaziraren aldeko politiken egeferentea izanen dela. Esku hartze bat bezala, eskumena baino gehiago. Hori da, bai, eh, berari eman diote papera, ba, eh, irakaskuntza hori bultzatzeko, e, pusatzeko, jakinez, ba, adibidez irakaskuntza mailan, estatuak irekitzen dituela postuak, eta joan, ba, hori hola segituko du, baina ba, eh, eskualdea pixka bat gaur Euskararen erakunde publikoak Norida. egiten duen papera ipajaldean ba, eskualde horrek eginen du, bai honen da estatuaren gana janez ba, behitugu postu gehiago, eh, inkestak eginen ditu, ara, bultzatuko du irakaskuntza eta bultzatuko du ere bai politika kulturaletan alsazieraren alde egitea. Justuki, egitura horrek balio du, adibidez, hizkuntza ipatu duzu, eta hizkuntza nortasunaren parte da, kulturaren parte bada, balio du noktasunaren nortasuna indartzeko, kultura indartzeko alsaziaga eganen dute? Eh? bai, bai, bai. Hori da azkenean e, eh, alsazia jendako, mugimendu alsazia jendako, ba, bada nortasun alsazia e, eh, azkar bat, hori uka ezina da. Eta bada garaipen bat, ba, behitz ere, alsazia osoa kontuan hartzen duen erreferente instituzional bat badelako. Baina bada pojot bat ere ez, e, e, sohmen hau, ez, e, egitura berri honen sohmenak ba, badu historia luze bat gibeletik, eta e, garaian alsaziahek galde egiten zutena baino motzago gelditzen delako. Beraz, bai, garaipen bat dute, badutelako berriz ere alsazia bere baitan hartuko duen instituzio bat, 2000 malauan, ba, Alsazia eskualdea ekialdeko eskualde, mega eskualde hortan urtu zutenetik etzen jo, Baina, berez alsaziahek galde egiten zutena, baina gutiago eman die estatua. Mm eta gaurko instituzio hori batzuk ikusten dute e, pausu bat bezala orduan galde egiten zutena lortzeko? Bai, bai izaten alda. E, eh, problema da, eh, garaian erresago zutela egiteko alsazia batzuko zuen ez, instituzio hori galde egiteko, ze bazen alsazia eskualdea eta baziren bi departamendu. Alsazia eskualdea kendu dutenetik, nekezago da, pixka bat eh, nola baite jaiteko, eskualdea ahotz bati bere parte bat kendu behar zaio alsaziari eramateko. E, Baina bon, deia alsaziaren eh, instituzio bat egoitea, aukera pauso bat da, zelen, ja, ez zuten dauz, ba, zituzten bide partamenak eta eskualdea galdu zuten. Gero, ba, urrengo aipatzen duzun jatsori, ba, nik uste dut, e, Ipar Euskal bezala, aldarrikatzen segituko dutela, eta, ba, horren alde ere, ba, pentsatzen dut, eh, departamendu edo kolektibitate europeak berri horretatik ere, galde hori egiten segituko dutela. Eta preseski, Ipar Euskal Herrian eh, bezala, konparatzen mali maitugu bi kolektibitateak, bi instituzioak, zein dira diferentzia handiak? Bai, ba, diferentzia nagusia da, Ipar Euskal Herriko elkargo hori erri mailakoa dela, udal errien mailetakoa da. Az, guk lortu dugun instituzioa da, beraz, erri mailan eh, kudeatzen ziren hainbat eh, eskumen, ba, mutualizatzeako figura bat, erri mailan gelditzen da. Alsaziarena gelditzen da, departamentu mailan. Eh, ja e, nahi du, ba, Estrasburgon, Kolmaren eta bat diren errielkarguak, ez, Ipar Euskal Herriko errielkarguen iduriko horiek, ba, segitzen dutela haien bizia. Beraz, alde horretatik, bai, badutela mm, diferentzia hori kudeak eta mailan. Aldiz, ba, nortasunaren mailan eta ezagupen kulturalaren mailan, ba, bai badela lotura bat, ba, Bretainiak badu bere eskualdea, orain alzatziak badu bere egitura, Ibarri Euskal Herriak badu elkargo hori, Kortxikak ere badu bere egitura, ikusten da, Frantziaren politika historiko jakobinoa sortu zelarik egitura instituzionalek nahi zituzten eskualde horiek pixka bat urtu beste egituretan. Ba, hori, pixka bat nola baita jaiteko, buelta txiki bat emaiten ari zaio, bakotxa bere berezitasun horiek. Hmm. Eneri Zabaleta, oitarazten dugu zuzen bide publikoan eh, doktoretza duzula, azteko, milesker, argitasun horiek emanik, eta be, laste garte. Bai, milesker zuen, jaio.